Starješne dakle među vama opominjem, ja koji sam su i svjedok Kristovih patnji, ali i sudionik slave koja se ima otkriti. Napaste stado Božje koje je među vama. Nadgledajte ga, ne prisilno, nego dragovoljno, kao Bog što bi ne poradi nečasna dobitka, nego oduševljeno. Ne kao da gospodarite nad bašnjenjem, nego budite uzor stadu a kad se pojavi velepastir primit ćete vijenac slave što ne vehne. Tako i vi mlađi, poređujte se sa starješnama. Svi se pak jedni prema drugom zaodjenite poniznošću, jer je Bog se oholima suproti, a poniznima daje milost. Ponizite se dakle moćnom rukom Božjom, da vas On uzvisi u svoje vrijeme. Su svoju brigu stavite na njega, jer on za vas brine. Budite trijezni, tite, vaš protivnik, đavo, obilazi kao ričući lav, tražeći da koga proždrije. Suprostavite mu se, čvrsti u vjeri, znajući da i vaša braća diljem svijeta podnose takve patnje. A Bog svake milosti koji vas pozva na vječnu svoju slavu u Kristu Isusu, On će vas, pošto nešto malo pretrpite, usavršiti, okrijepiti, ojačati, utvrditi. Njemu vlast u vijekove. Amen. Po Silvanu, kako smatram vjernom vam bratu, ukratko pišem, ohrabrujući vas i svjedočeći da je ovo istina, milost Božja, u njoj se održite. Pozdravlja vas ona koja je u Babilonu zajedno sa vama izabrana i moj sin Marko. Pozdravite jedan drugog cijelovom ljubavi. Mir svima vama koji ste u Kristu.